บุ๊กทูห้าสิบเอ็ดอร์มุตตาเทิร์ทเมติอร์มุตตาเทิร์ทเมติ การไปทำธุระสักอิดเลบิสักอิดเลบิสกากเอเทปะดิฉันอยากไปห้องสมุด ბიბლიოთეკაში მინდა ბიბლიოთეკაში მინდა ดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ ციგნის მაღაზიაში მინდა ციგნის მაღაზიაში მინდა ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ კიოსკში მინდა კიოსკში მინდა ดิฉันอยากยืมหนังสือ ციგნი მინდა ვითხოვო ციგნი მინდა ვიკითხო ดิฉันอยากซื้อหนังสือ ციგნი მინდა ვიყიდო ციგნი მინდა ვიყიდო ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ გაზეთი მინდა ვიყიდო გაზეთი მინდა ვიყიდო ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ ბიბლიოთეკაში მინდა მისვლა ციგნი რომ ვითხოვო ბიბლიოთეკაში მინდა წასვლა ციგნი რომ ვითხოვო ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ ციგნის მაღაზიაში მინდა წასვლა ციგნი რომ ვიყიდო ციგნის მაღაზიაში მინდა წასვლა ციგნი რომ ვიყიდო ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือ เพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ კიოსკში მინდა წასვლა გაზეთი რომ ვიყიდო კიოსკში მინდა წასვლა გაზეთი რომ ვიყიდო ดิฉันอยากไปร้านแว่นตา ოკულისტთან უნდა წავიდე ოკულისტთან უნდა წავიდე ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต მაღაზიაში მინდა წავიდე მაღაზიაში მინდა წავიდე ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปัง საცხობში მინდა წავიდე საცხობში მინდა წავიდე ดิฉันอยากซื้อแว่นตา სათვალის ყიდვა მინდა სათვალის ყიდვა მინდა ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผัก ხილის და ბოსტნეულის ყიდვა მინდა ხილის და ბოსტნეულის ყიდვა მინდა ดิฉันอยากซื้อขนมปัง ფუნთუშის და პურის ყიდვა მინდა ფუნთუშის და პურის ყიდვა მინდა ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา ოკულისტთან მინდა წავიდე სათვალე რომ ვიყიდო ოკულისტთან მინდა წავიდე რომ სათვალე ვიყიდო ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก მაღაზიაში მინდა წასვლა ხილი და ბოსტნეული რომ ვიყიდო მაღაზიაში მინდა წასვლა ხილი და ბოსტნეული რომ ვიყიდო ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง საცხობში მინდა წასვლა პური და ფუნთუშა რომ ვიყიდო საცხობში მინდა წასვლა ფუნთუშა და პური რომ ვიყიდო